Однаково, фантазія, зітхнув Галка. Чому? Чому? Галка й сам не знав, чому так сказав хлопцям. Просто йому було зараз не до Шернера. Перед очима весь час понівечена кулями тайда. Треба було помінятися у літаку з тайдою місцем, і тоді вона приземлилася б біля кудрявого, може, на ту ж берізку біля якої десантувався Галка. Думав про співвідношення в житті випадку і закономірності. Однак доходив висновку, що гору таки бере випадок, на війні особливо. Її парашут опустився по другий бік шосе, тому вона і шукала їх не там, де треба, а тепер нема тайди з золотавим, як латиський бурштин волоссям. Думаючи про це, Галка кидав погляд на латиша, знаючи достеменно, як тому тяжко після втрати тайди, своєї, можна сказати, дружини. То що може бути в житті вище за вірність? Вірність вітчизні, вірність любові? Оце і змушує Галку йти, стіпивши зуби, бо все тіло горить вогнем, бо ніяких сил не відчуваєш в ногах, в руках. За оту вірність Галка від учора всією душею любить латиша. І за те, що той довірився йому, розкрив таємницю, про яку лише здогадується юхан, корп і кудрявий. І Галка ступає по мокрій землі, місить грязюку, намагаючись не відстати від інших, не затримувати їх через втому і немічність. Хоч би дощ утих, хоч би сонце виринуло. Мабуть, учора воно було востаннє цієї осені на безхмарному синьому небі. Минали години. На хуторах гавкали собаки. Тут взагалі не знайти такого місця, звідки не було б чути собак. Оте гавкання тривожно відлунювалось у серцях десантників і в галки особливо у разі чого він пристрелить себе. Сил не вистачить утікати, бігти швидко, іншого ж виходу не бачить. Здавалося б, уже можна звикнути до собачого гавкання, однак ні. Собаки нагадують про небезпеку, про карателів, змушують парашутистів щоразу зупинятися і прислухатися до лісу. Вони знали, що і на тайду фашистські солдати і лісові коти полювали з собаками. Знову рушили. А у Галки ще свої турботи. Треба волею своєю змусити себе не думати про хворобу. Інакше він може загинути ганебною смертю, а не в бою. Спочинемо, звернувся кудрявий до хворого. Як усі, дипломатично відповів Галка. Така відповідь мені подобається, братику кролику. Галка боявся в такому стані відпочивати взагалі. Можна сісти чи лягти під сосною, як уже вмостились хлопці на простелених плащ наметах, позадиравши догори ноги, щоб стекла трохи з них кров. Юхан перевзувався і викручував онучі. Скільки вже разів кожен із них відчував поблизу себе тверде тіло сосни в лісах над новоселлям і псковом. Під Алуксне, коли просиділи весь день на лісорозробках за сотні метрів від фашистів, біля Апи, Цесіса і тут у курзами. Сосна ялина були для них і подушкою, і спинкою від стільця, кріслом і надійними охоронцями від ворожих куль. Скільки тих куль прийняли сосни, боронячи партизанів, парашутистів. Галка відчував, що його знову лихоманить. Як протриматись ще день, доки дійдемо до того шосе, яким їздить клятий Шернер і його солдати? Короб уже розвів багаття, а приніс у казанках води. Недалеко протікав струмок. Короб діловито різав хліб, щоб пах тмином, дістав банку консервованої яловичини